أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bilo je u školi šipka. E, nema više šipke. Sad u ovom vremenu mi sad trebamo nešto uraditi što je do nas ovo da Allah uradi, Allah će uraditi ono što će on uraditi. Da mi uradimo što, što, što mi možemo. Nemoj da mi radimo ono što ne možemo. Nije tvoje da upućuješ. A hoće ono mi Boga kada to nije tvoje. Znači ti uradi što je do tebe. Isto ono što si dužan prema ženi ili žena prema čovjeku. Uradi ono da te Bog sutra ne pita, a šta to? Da te tvoje dijete ne kazni. I ne, ne tuži na svim Jedan ovisnik, na četvrte kad sam u bolnici ležao, kaže, ti si vođa, ko ja, nemaš šta prouči. Nije nikad čuo da vođa ikad ništa uči jo sam nešto učio, možda jezan nešto, Kur'ana, ne znam šta sam, ne znam, davno je bilo. To sam ne, to nekako, ti bude suđeno spomeni, evo ju kamere sad snimaju. Znate šta mi kaže taj ovisnik koji je iz zatvora, pobjegao iz zatvora, pa su nogu slomio pa došao u bolnicu, ali mora krasti da bi došao do drogi. Vako reče, u njemu proradi ona ljepota. Kaže, sluša, jes to fino. Mene moj otac, kaže, nikad nije u džamiju odveo da čudim još na Dunjalku, 94. Tužio je oca još nije umro. Tako ti uradiš, to tebe da ne kaže sutra dijete, na danu babo, ti si prije. Nisi me odvao nikad u džamiju. Nisi mi nikad ništa afirmisao. Ili da te žena tuži. Što si ženi zapovidao, nisi možda smio. Bolje je uraditi ti sam, šta što povidao? Jer kogod kome šta zapovidiš, šta će te Allah, što si zapovidio? Jel ti halalio? Zato što god moraš raditi, sami radi ono što je do tebe. Kao što je Musa sam radio i šta je bilo? More se rastvorilo. Čudo je se desilo. I danas će se čudo desiti ako uradiš onako kao što je Musa sam radio. Ovo govori zbog nas u Bosni. Kao što je Nuh Pengamber rekao sinu Ja jer kem O sinčiću. Nije, vidi, on je tam na drugoj strani. Nije opet rekao, lopove, dinski dušmanine. Mi bi rekli, šta bi rekli? Čafire! Kako bi dijete zvali kad bi rekli neću vam džamiju? Šta šta bi mu rekla? On ga opet zove sinčiću. Ono tepamo. Ukrcaj se s nama. Uđi u lač. A on kaže, ja ću se spasiti kala sa avi ila džebelin, ja sinu mi minel ma. Ja ću se spasiti tam nabrdu, nije bilo još vode. Pa će on pobić nabrdu. Kala lasi asim al mene min ila rahim. Nema spasa danas nikome osim kome se Allah smiluje. Neće se spasiti. Ali šta je Nuh Pinabe rekao? Nije rekao, vodi vam mora šuć, gotov si. Nego šta je rekao? Vala tekum mea kafirin. Nemoj biti s kafirima. Nemoj biti kafir, hodi vam ulađu. Nije rekao, utopit ćeš se. Neka ne interesi, hoće se sin utopiti. Nego da ne bude među kafirima. To je ono da bi rekli sa svom djetu, djete, hajde, abdesti se, da se moramo prepoznati na sudnjem danu. Jer svoje djece ćeš prepoznati ako bude savršeno, ako ne bude neće se imati prepoznavanje. Crni i šareni konji, tako bi govori. Kako prepoznajete crne i šarene konje? Kažu ashabi la. Moj umet će biti osvijetljen blistav kao šareni konji. Pa će se lako prepoznati. A oni koji se ne budu avestili, nema znaka prepoznavanja. I sad mati umiri, ima dijete koje se nikad nije avestilo i nije joj žao što umire, a neće se nikad djetetom više Zauvijek se rastaju. Jer nije nikad rekla djetu i na samrti, nam je rekla djete, ti halal ako ne budeš klanio. Doživotno bi pamtio te riječi. Umro bi, ne bi, ne bi te riječi glavi izašla. Jer je to bilo što je posljednja mati rekla. neće halal ako ne budeš klanio. To je mati. Neće mu oznanje pođe na riječ koliko će materinu. Ne znam da je kakva, i, ne znam ja, da. Jer ja znam jednog kad oni on je zemlja viče, on je moj babo. On je meni to i to rekao, a napio se jedno govori, ali pamti šta je otac rekao. Pa je naša to poruka, nuhova poruka, da djetu rekneš, nemoj biti kafir, budi onaj koji je na lavu. A šta će biti, hoćeš li se utopiti? Hoćeš li poginuti, šta to nije tvoje, pa nisi ti Bog, neš ti određivati šta će mi sa njim. Nego sam ga zovem vam, hajde ukrcaj se, u ovaj brod koji vozi ka Adiretu, ka to je poruka Nuh Alisama. I Nuh je vratio što je do njega. li ga Allah pritkuo zbog toga? Što nije Je Jel ga je pritkuo zbog ženi? Što nije žena tila? Znaš, ima ljudi se puno muči sa tim. kao neće mi žena. Ma tvoje uradi što je do tebe. Žena će za sebe umeca. Neš ti sa njom. Niće ona s tobom. Gledaj ti šta imaš na svom računu. Ovo je u najzbiljnije govorim. Ako žena dobra, a pa ti ne valjaš, ti opet ono kao ne valju. Ili Pa gledaj kakav si ti. Jesu uradio što Samo je nu, to me, ako možemo kazati, će Allah pomenuo, kad je rekao in nebni i nebni, wa inna va'adekal haq, wa anta ahkemul hakmi, ja pa sine moje porodice, on je moj sin, ne znam ko da ti je sin, to reci ga se opet će kazati odrekao se svog djeta. Opet će ga zvat po i nemoj nikad izazivati Boga i kazati kad vidiš tuđe dijete da se drogira i da se opija i da ide u kladionicu, da je moje javno pokazao. Morate Allah ispita pa što doživite. Pa vidjeti kad bude tvoje kako ćeš onda. Lako je tuđu zanesređivati, vikati, aj da je moje javno pokazao, pik, panjima, pa da su svoje kažu. Zato je rekao kad je nešto žena zglajzala, kaže, znaš šta je, da si tuđa veli mi pasovala. <laughs> Dobro rekao. Pa ja, ako je tuđu vikat, ja bi njoj pokazao. Aj, svoje pokaži. Ona je uhvatio ženu Njemačku, uhvatio je u ženavku. S drugim čovjekom uhvatio. Šta su to su zovrali kad vidiš drugog? I on je zanoži po, pod noge. I da kolje. A znate šta mi je dosta rekao kad je zahvana žena? Kaže, kolji. I ona rekla, joj, nemoj me zahvati. Kolji! Ako ne zakolješ, spasovat ćeš. Tužit ću je tek pošao da razmišlja šta da da sad da, kolje, na rekolje. I odustao, veli šta sam, vidi zlo, da zakrati, do zatvor i, i šta se ništa. Dok su bile dojić majke, 350.000 maraka me uzima E to vam govorim, nemojte izazivati pita da je moja žena da nego spašava ako mene što imaš to. Dobro se uopće da, da vidim gdje su, ajde vidimo koliko nas ima, s kim, ko, ko je s kim. Ko je ulađi, ko nije ulađi, ništa više. Pa ga pomenuo, on uho, nemoj Govoriti ono što ne znaš. Ja te savjetim da ne budeš od onih koji ne, ne znaju. To je njegova greška kad mu budu šapat tražili, reći će ja ne smijem šapat uzmati. Idite dalje. Ja sam već pogriješio. Što je govorio, jer mi Allah rekao kada je noho i ne mi ne. O nu, nije tvoj sin tvoja porodica. Jer je ošao među kjafire, jesi sad razumio. I ništa više. Nemoj se ti on je otišao tamo ja sam davno prije rata još naučio jednog vjernika kad on kaže svoje djeci. Djeco, Allah voli džamiju. I da znate, ja volim da idete u džamiju, a vi neću vam nas brati idete u crkvu. Ali da znate s čim sam ja zadovoljan i s čim je Bog zadovoljan. A idite vi na drugu stranu. Ali ja vam samo kažem šta Allah voli. On je osobno radio ono što je kao nuž, što posao. Hodi u džamiju, hodi u asocira, sad neki kažu, vjeru vjerodostojno, nije vjerodostojno, ja ne budu ulazio, nisam ja u hadis, ovo što se zove a, a, deseti dan, ašura, ašura, kako je ko zove, ružu, kako god zoveš, ona miriši. Znači ti budi fin, ti miriši, nek te zovu kako god hoćeš, ali ako smrdiš, ne znam kako da ti poteći, idu, izgovaraju, ti ne moraš. Pa i ovo hoćeš kazat, mejtev, mekteb, ašura, ašura, bitno je da je večeras ovdje velika stvar urađena u Bredaksu, sa organizacijom ovog džemalskog odbora i Hafza Kemal Fendije i ovog džemata i na još nekim mjestima, ne samo ovdje, da budemo iskreni, ima još mnogim mjestima znači će se to džemat i ovih kod mene večera žene su nešto organizovale u da se druže zajedno pa će svi imati onaj nagradu, a ona asocira kao na Nuhovu lađu kad je Nuh, ali islam, iskrcuo se na Džudij, pa su onda u hrani pa su onda uzeli šta su imali. Pa ju i napravili jelo i nazvali to eto ašuru. Jeste razumili? Kako je popisala, eto da kažemo, Ašura. I još jednu poruku, pa ako u budemo voljni, da kažemo još možda jednu, dvi poruke, onako, zato što smo sve već sabrali. Kad uđeš u džamiju, sve se piši kao da si dalje u, kuku namazu. Sve dok si u džaniji. Znači u džamiji ne mereš nikako izgubiti. Meleki za tebe moli. Ko hoće, da meleki za njega mole, sam neko ide Jer se sad zove, ne ide vam nešto. Dođi ovdje od Boga, jer ovdje meleki za tebe mole. Pa ga, grešio Zato što je pojeo plod zabranjenog drveta. Što je preš, prišlo tamo. Allah je rekao, ne prilazi vam. I šta je šeitan rekao? Kako ga je privadio, ajde tako kažem. I nas isto malo djecu. I mene Ja sam sebi čudim šta nas, kako na šeitan vara, ali tako Adama privadio. Nije rekao, hodi se na i, eto, u doli glad. Nego, hodi probaj ovo drvo vječnosti. Upućeš vječan carstvo. Vlast! Vidite li, zbog vlasti se ne govori. Svađaju se, dokazuju se i tako dalje. Slatka je vlast. Mnogo on koji je oksu koji kladionci. Slatka je vlast. Nevetska rektarca piše kocka. Ušao u to. Klanja on sve, pada na srta ne. Teško, tako je vlast. Pa je na tu caku privario Adema, pa mu je Allah Thumme ćete rabbuhu fetaba alayhi wa hada. se pokaju, Pa šta je nama poruka? Kroz Adema i Ašuru. Kad pogriješiš, budi Ademov sin. Pa se pokaj kao što se Adem pokaju. Pa mi Allah oprosti, pa čiti oprosti. Ko god rekne, Bože oprosti, sigurno ćemo Allah oprosti. Nemojte sumnjati ni jedan posto. Vama ja'alam su'an au jaslim firila, tuna jestagfirilla, ga kura rahima. Ko uradi zlodjel ili prema sebi obriši, i je, Bože oprosti, naći će da sigurno Bog oprašta. Samo reci iz srca još jezikom, reci Bože oprosti, odmah je oprošteno. Pa ja je pogrešio, kao pengamber. I pokaju se. A ko nije se pokajao? I blizu. I on je pogrešio, jer nije ponos zaživio. Pa ja se pokaju. Nije, šta je tražio? Nije. Ali je rekao, rabena nama. ja sam prema sebi nasilje činio. Ve idem tak firlena, vatarhamna, ako nam se ne smiješ, ne smiješ i ne oprostiš, mi smo gotovi. Pa me Allah oprostio, ali Iblis je rekao, ja sam bolji i tražio je roka. To je problem, što je tražio roka. Da zavodi i to je Boži projekt. Znači, imamo danas ljudi koji su Adamovi sinovi, a imamo i oni koji su šetanova braća, koji ne traže oprosta. I kad pogriješi svejedno što je pogriješio, još hoće da pogriješi. I ovo što je Iblis uradio sa Ademom, tada kada je pojeo to, na njemu se ukazala na tijela. I onda je pošao da bježi. Kuda da bježi? Čak da nužno vrši. Nema ovdje vrše nužde. Kud bježiš? napalje, Ej, bitu. Iza se na dunjavu. I došli se na dunjavu. I to je Boži projekat dala, da se to sve desi. Da Adem dobije dunjavu ne kao nagradu, već kao kaznu. Kao popravnu mjeru. Ali trebao je da dođe na Dunalu, da i mi dođemo. Da se iz njegove kičme izvedemo. Nama je Adem otac, mi smo po njegovoj krvi. Iz kičme svi izvedeni, svi ljudi svijeta. I zato se trebamo smatrati kroz Adema kao jedan narod. A onda kroz Ibrahima, Brahima, oni moram posljedaći govoriti i Junusu i Joju. E, kroz Ibrahima smo milet. A kroz Muhammeda ali sa nama umet, koja je jedna zajednica posebna. I da završim Znači, Allah je rekao, a tesnu bihabli Allah džemijan, vela teferku. Držite se dakle Allahovog obužite. Evo nam Allah objavio Kur'an. Kazao nam šta je se desilo s pingamerima. Pa nemojte se cijepati. Ovo je A ne nemojte se razilaziti. Jer vi razumijete šta je razić se kad se ne s kim ne slažiš. Ti sad kažeš ovako, žena kaže ja neću tako. Pa štaš, Hoćeš se sad razvesti? Ne nego žena kaže tako ti ovako, pa najnačije će biti. ne znam, se prilike rači budni. Ali neće se razvoditi, a mi ako se ne složimo, mi odmah nećemo salama nazivati. U mene je sestra FDA, a zet mi je SDP. I žive zajedno. Još na A žive još. 35 godina. Pa od tebe karim, klanja, pa i on i ona. Ovo, hoće reći, mi, ako ovi sufi, ovaj, ovaj, onaki, onaki, mi smo po Adamu, sad smo rekli, imamo jednu, jednu od Adama, preko Ibrahima i preko ummeta Muhammed ali salama. I zašto sad i ti klanjaš on klanja i neće salam nazivati? Zato što ti misliš drugačije što tri drugoj opciji. Ovdje je problem kroz Nuhovu opciju koja je opciji onih tamo koji su nepokorni Allah, koji nikakva Allah na sveću ne pade. Valjda se ovo sad razumili. Koji su šeitanova opcija, šeitanska braća. A mi se nadamo da nismo. Kogod svjedoči da Allah jedan, da je Muhammed ali Allah poslanik. Nadamo se da je to umet Muhammedov koji priznaje, pa negdje ova šura, evo, za ovo do znači jednu lahiju, bude dovoljna poruka šta je smo rekli, da uradimo što je do nas, jel tako? Da se pribrojimo kod s kim živimo, koga imamo e, i da onda od Allaha pomoć tražimo, a sigurno će Allaha pomoć doći kao što je pomogao Ibrahima i Musa, ali i Nuh, i tako dalje, ali rekli smo Ibrahimu i o Junusu, i ako mi još koji nam padni, ako voda inšala, eto, kome se bude žurilo, ovaj, može izaći ako on, može ostati, da nas Allah pomogne i u ovoj noći, i u ovom danu, i u ovoj Bosni, u svijetu, da pomogne umet Mohamedov, da pomogne nas, da sačuva našu porodicu, da nas spasi od oni koji nam žele dobro, od šetana, vidljivi, nevidljivi, da nas usmrti samo kao muslimane. Amin. Čujemo se inša